shall we? Yeah. Ladies and gentlemen, Rico Jay, Pudo, Thank you. Thank you. Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Right on. Good old days, the good old days. Yeah. Everybody. So let's talk about the good old days, okay? Are you ready, Tito baby? Joey baby? Alright, let's right go. Good old days. Seriously? Yeah. Kaya sarap talagang isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin, di ba? Dapat. Katulad ng first love ko. Oo. Oh. Naaalala ko pa. Wow. Madalas kaming mamasyal. Oo. Manood ng sine. Saan? Kumain sa labas at kung ano-ano pa. Kung minsan, kulang nga isang araw para magkasama kami. Dagdagan mo. Madalas ko siyang halikan sa cheeks. Saan? Sa lips. Saan ba? Sa eyes. Saan Sa nose. Saan ba? May pahawak ako pa sa kamay. Wow! Minsan pa nga, pinanood namin si Rico Puno sa Pocarts. Klasik. Pagkatapos pinakilala ko siya kay Rico Puno. Oh. Tapos nga, sumama siya kay Rico. Iniwanan ako. Ah, pero bakit ganun? Kinakanta ko pa rin ang mga kanta ni Rico Puno. Gago ko, no? Gago ko ba? hey! Ala, Nang tayo'y mag-sweetheart pa Nagsasampalan sa luneta Dahil sa pera Joey, baby? Yeah, Vic, baby. Pero bakit ganyan? Alin? Bakit kaya? Bakit ang sweepstakes ay ganyan? Oh, sweepstakes. <gasps> May Manuel Boy at mayroong tagumpay.